أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis. Sabijava tis'un. 97. An Bera ibn Azib, radijallahu anhu, anhuma, pardon, uh, od e, Bera ibn Aziba radijallahu anhum a nadbija sallallahu alaihi wa sallam kane fi sefer da je vrijusnik sallallahu alaihi wa sallam bio na putovanju fe sallal iša'el ahirete fe kare fi ihda rekaatein bitin wa zejtun kaže pa je klanjao jaciju namazu kaže ovdje iša ahirete, znači uh, iša se može odnositi na akšam i na jaciju. Pa ovdje pojašnjeno, znači zadnju, zadnji ovaj, iša, to misli se na jaciju namaz. Kaže, pa je učio na jednom od dva rekata bitini ve zaitun, vatini ve zaitun, sur, poznatu. Fema se mijatu ehaden ahsene sauten, evo kiraten minhu, kaže, pa nisam čuo od njega nekog drugog da uči da je, da je ljepšeg glasa i ljepšeg kirajata. Znači, ova hadis nam također govori o dozvoli, dozvoli učenja, odnosno da nema smetnje da se uči kisarum fesal, znači kraće sure. Kraće sure koje se inače uči na akšav namazu, da se one uče i na, na jaci namazu. A pogotovo što ovdje bilo putovanje. Znači, na putovanju je propisano, uh, propisan tahfif. Znači, da, e, da, bude, da, se, da, da bude lakše, kraće jednostavnije, da se ljudi optrećuju, što ljudi još su na putovanju, još su umorni, e sad mi ti još razvuci. Dugo klanjaje. Znači, ne ide to tako. Znači, treba gledat stanje i okolnosti u kojima se osoba nalazi. Također, Hadis ukazuje da je, da je mu stehab e, uljepšati glas i kirajat prilikom učenja. A naravno, ne na stepen izvještačenosti i pjevanije, pjevanja. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.